Euskararen erabilpena sustatzeko itzarmenak izenpetu berri ditu eskuararen erakunde publikoak edo EEPek osagarri argoloko egiturekin, baita ere departamentuko ofizialean gambairarekin eta gurekin Joseba Erremundegi EEPeko langilea. Egunon zuri? Egunon. Lehenik, egitura publikoak, eh, aipatzen ditugu hor, baina arglo privatuak ere unkitu nahi ditu eskuararen erakunde publikoak eskuen ditu Eh, gauza horiek? Bai, EEP eh, 2008an sortu zen eta 2006an uh, eh, bozkatu zuen hizkuntza politika proiektua eta hizkuntza politika proiektu hortan oinagitzen da Ipar erakunde publikoak eraikitzen duten hizkuntza politika eta proiektu hori bizuta betan oinarritua da, alde batetik transmisioa, familia bidezko transmisioa, irakaskuntza, haurtzaindegiak, hori baita e, hizkuntza ikasteko lehen bidea eta bestalde e, erabilpena e, hizkuntza bat ikasten duen uh, aurrak berbaitu hizkuntza ikusi entzun eta erabili bizitokietan eta bizi bizitokiak dira e, eguneroko eguneroko tokiak, saltikiak kokintekia, erriko etxea, urbileko eh, bizitokiak dira. E, adibidetan, eh, berriki eta osagarri mailan eh, kapiorikin adibidez, pribatua baita edo supermerkatuetan Ikea ireki berri dena, hor badira bietan seinaletika elebidunak. Bai, bietan seinaletika elebidunak dira, biak eragile berriak ziren lurraldean, beraz, epek, hola, eragile eragile gotor batzuk heldu direlarik lugaldean, aintzinak hartzen ditu eta komitatzen ditu eragile eh, horietako arduradunak eskuara erabiltzen eta eskuararen presentzia garatzen. Eta bilkura politiko bat egiten da lehenik, epeko eh, lehendakariarekin eta horko eh, arduradunekin, eta haien adosa lortuz gero lan teknikoa biatzen da, aztertzeko zein diren eskuara integratzeko bideak. Osagarri erakundeek irako itzarmenak jaztik, eh, izenbetzen badira, dira berrikuntza da elebitasuna garatuko dela ere erakaskuntza profesionalean eta hor ofizialen lehen gamberan bereziki aprendizen formakuntza zentruarekin. Bai, orduan, irakaskuntza profesionalean eh, jadanik garatua da pixkat uh, zera elebitasuna, Uh, aurten adibidez zentan liceoan eh, ireki dira eh, saile lebidunak eta 2000 zazpi, 2000 sortzitik hasi gara lan hortan, baina egia da aprendizko formakuntza zentruetan lehen aldia dela saile elebiduna elebidun bati buruz joaren girela ez dira eluden urtetik hasiko hori garatzen baina hasiko dira lehenik eskuara opzio gisa garatzen eta gero pixkanaka pixkanaka medioen arabera garatuko dute saile, saile libiduna. Galdea, pentsatzen alda behar bada EPEK desmartxak egiten dituela eta desmartxatzen dituela, baina hor ofizialean gambaratik etorri da, Galdea. Bai, normalean gu, gu gatenga uh, eh, eragileen gana, gutun bat igorriz edo gu kontaktatzen ditugu, baina hor uh, ofizialen ganberak badu mugaz gaineko aprendizko kontratu proiektu bat. Uh, gaur egun aprendizek estatuaren baitan baizik ezbait dituzte haien ikastaldiak egiten hal, aldiz eh, haien proiektuaren baita nahiko luzkete uh, ireki hemengo aprendizek egoaldean eh, ikastaldiak egiteko eta alderantziz. Eta karia horretara nahi zuten irakaskuntza elebidura garatu hemengo zentruetan, hizkuntza gaitasuna izan dezaten hemengo aprendizek uh, egoaldera joateko. Eta eperentzat ere eta hizkuntza politikaren zatoroak importantea da profesional euskaldunak izatea, Eh, gaur egun alor guzietan behar baitira, bereziki irakaskuntzan, baina beste alojetan ere, eta beraz hor iturrian formatzen dira profesional uh, euskaldunak haien lanbidea ikasten dutelaik eskuaraz ikasteko parada ematen bazaie gero eh, haien lana eskuaraz egiteko profesionalak izanen dira Hiru ardatzen inguruan, eh, behmatzen da lankidetza, lehena da uinahizkoa gamberaren baitan euskararen presentzia eta erabilpenaren garatzeko desmartza baten abiatzea, eta bigarrena diteike egin bidea undiena nunbait erakaskuntza elebidunaren garapena aprendizzen formakuntza zentro hortan. Hor, bez, orokorki lan hori nola biatuko da? Eh, lehenik, eh, lehenik lan eginen da, eh, lehen biardatz lan, landuko dira hasieratik, baina ofizialen ganberak ere hartuko ditu engaiamendu batzuk, bere baitan da bere funtzionamendua pixkanaka elebiduntzeko. Eh, lehenik adibidez seinaletika uh, elebidunduko dute, haien eh, komunikazioa euskarriak elebidunduko dituzte, eta haien uh, uh, zerbitzu elebiduna eskaintzeko xedez, abiatuko dira formakuntza plan batzuk eskuara ikasteko, ez dakitenei oinarriak emaiteko, eta on, guti ala aski dakitenei segurtasuna emateko eskuaraz aisea itzeko, eta eguneroko larean erabili alizateko. Euskararen erabilpenaren sustatzeko itzahmenak izenpetu berri ditu eskuararen erakunde publikoak edo EEPek, osagarriak loko egiturekin, baita ere departamentuko ofizialen gambararekin. Hortaz, ari ginen, eta hortaz, segitzen dugu zurekin Joseba Erremundegi EEPeko langilea. Formakuntza sailan, eh, osagarri ahlokoak ipatuko ditugu, baina lehenik departamentuko ofizial, ofizialean gamberarekin, beraz nola antolatuko dira eh, formakuntza planak? Orduan, intzarmenean, haintzin ikusten da, teknikari bat hartuko dutela ofizialean eh, gamberan, eh, teknikari garatzaile bat, alde batetik eskuara garatuko duena egituraren baitan, eta bestalde formakuntza planak, formakuntzak eginen dituenak, Eh, horko langileen Hori Euskal Herrian aprendizen formakuntza zentro bat da? Bai, Eh, ez, ez, ez, badira hiru aprendizko formakuntza... Zago, da zentro-zentro? Ez, ez, orduan, ez ditu aprendizko zentroetan eginen formakuntzak, eginen ditu eh, ganberako gamberako langileentzat Eta gero aprendizko formakuntza zentroak hartuko du irakasle bat, eskuara irakasle bat, eskuara irakasteko, eta gero eh, parada izanen duelarik lanbideak irakasten dituen irakasle bat, irakaste eskualdun bat hartzeko, orduan, hartuko du, eta hola pixkanaka, pixkanaka ere ekiko du bere eskaintza elebidu duna. Mm. Baina ganberako langileak, berak, artesauei zerbitzuak emaiten dizkietan langileak, formatuko ditu e, bertako teknikari batek. Hori zehatza da, horren kopurua eta dena finkatu da? Ez, oraindik ez da egina, behar dugu lehenik ikusi uh, nok nahi duen formatu, ze maila den, eta oaiko izarmenak kuadro bat finkatu du, eta orain behar dugu lan, lan zehatza egin, langilez langile, ikusi zenbat euskaldun den, nork formatu nahi lukeen, eta nola formatzen aldiren. Iduriz, eh, erresago izanen da formakuntza planen antolatzia ahlo hortan, osagarri ahloan eh, baino, eh, osagarri ahloan berda egokitu, nola irageiten ari dira formakuntzak? Bai, bo, lehenik, badira, jakin behar badirela, egun ta irotan langile formakuntzan, uh, iparraldean, gehienak langile publikoak, eta horiek segitzen duten formakuntza gutxi gora bera hola antolatua. Osagarriak loan edo ez, e, eta ez osagarriak loan. Eta segitzen den formakuntza da, egunta iroten oita marroren urtean, astean hiru oren, eta urtean bi aste trinko ikastaldi. Eta uh, osasun gintzan behar berri bat sortzen da, eta behar dugu behar horri erantzun, baina badituzte haien, eh, haien berezitasunak, eta ez dute baitezpada posible, astean hiru eh, egun berean, eh, eta bi, bi ikastaldi trinko egitea posible, beraz behar dugu atxeman eh, parada bat, formakuntza egoki bat eskaintzeko, baina denbora berean, errespetatuz, eh, eskuara lanbide baterako ikasteko oren kopuru minimoa, eh, kalitatea eta formakuntzaren eraginkortasuna bermatua izan dadin. Osagarria ipatu dugu ofizialen gambera ere eta laborantxan jakin behar da, jadanik departamentuko laborantxa ganbararekin ere, itzahmen bat badela? Bai, e, eh, Pirineo Atlantikoetako laborantza ganberarekin, 2000 eta malauko urtarrilean izenpetu ginuen eh, itzahmen bat, eta plantan ezagia izan da formakuntza plan bat, uh, bat langile formatu dira, edo formatzen ari dira, batzuek formakuntza bukatu dute, beste batzuek hasi berri dute aurten, baina horroak uh, eh, bat langile uh, formatzen ari dira, eta hartu dituzte ere beste engaiamendu batzuk, haien egoitza berriko, uh, donapaleuko egoitzako ele helibiduntzeko, eta haien komunikazio euskarriak, pixkanaka ere elebiduntzeko. Egan ditaikea, izeago dela lan egitea eskuararen mailan egitura publiko eta pribatu horiek ilan, eskunde nazionalarekin baino? Uh, ez EPEk baditu, EPE eta eskunde nazionala, eskunde nazionala EPEren baitan da, beraz... Uh, emaitza, edo emaitza, emaitza direla, egiten alda behar bada, ipatu argluetan ez eta eskoletan? Uh, eh, ez zenta egan, ezake eskola mailan aniz gehiago garatu dela 2000 lauetik bergoita bederatzi eh, saile lebidun sortu dira ipar eskolegiko eskoletan eh, gaur egun euneko, eskolen euneko irotonoi, irotonoiak beno pixkat gehiauk eskaintzen du irakaskuntza elebiduna Eh, iru sailetan, publiko, pribatu eta katoliko, eta mm, bi alor desberdin dira, baina biak, eh, biak elkarri lotuak, eta alor horretan eginda lan gehien, eperen baitan, eh, epek dituen kideekin, eta gero guk egiten dugun lan horrek osatzen du beste lana, eta estrategia hasieran aipatutako estrategia horretan parte hartzen du transmisioa garatzea alde batetik eta erabilpena, Uh, eskuara, eskuararen bizi behitze edo indar berritze prozesu hori zinez eraginkorra izan dadin. Eta bi aloretan lan, lan egiten du eta bereziki eramar da irakaskuntzan. Estrategia aipatzen duzu no, Euskararen presentzia eta erabilpenaren garatzeko, estrategia finko bat, bada plantan ezagia, zoin da ala, behar bada sobera laburbiltzia da hori, baina eginala ahlo unkitzia izan publikoala pribatu, sartu hortan eta egin ala itzakmenen izenpetzeko, eskuararen sustatzeko? Bai, bo, elburua ez da itzakmenen betzea da eskuararen presentzia garatzea ipar eskolegian, eta 2000 eta amarrean EPE, EPE eginkizuna zertu zuten eh, Eh, ministeritzek, e, eh, perenkide diren ministeritzek, eta oartu ziren, eh, irakaskuntza mailan indar hitz egintzela, lan eta entzinamenduan hitz egintzela, bainan pixkat falta zela e, erabilpen, erabilpen mailako lana. Beraz, 2000 eta amekan, peko administrazio kontseiluak bozkatu zuen estrategia bat, e, iruak datzekin, eskuara garatzeko alde batetik eskuararen erakunde publikoko kidean baitan, gero herri eta herri elkarguen baitan, eta azkenik beste eragile gara gaur egun aipatu ditugun eragileen baitan, laborantza ganbera, IKEA, kapio eta olako eragileen baitan, eta helburua da, eskoraren presentzia eta erabilpena azkardadin lujaldean, eh, aipatutako estrategi hori Errandugu ofizialean ganberan, Euskara teknikalari garatzaile formatzaile, ez dakit ze profil ukanen duen uh, izanen dela angileak, noizko zabalduko da lanpustu hori? Seguraski urte, urte astapeneko. Hora indik sebetasunak finkatzekoak eh, dituzte, baina urte astapenean, urtearen lehen partean hartuko dukete. Osagarri mailan, geroari buruzko ikuspegia dutea, zure ustez, osagarri erakundeetako arduradunek edo, Nunbait, uh, Fundazioan bezalaz, saaren agera hobetzeko behizik ez dute egiten epe labur batean. Edo, sen egiazko eh, ikuspegi bat, bada lehenik eh, bo, bada hori eh, xarrena hartarena baina ere bada eh, geroko geroko ikuspegi hori beste adibidez kapio ikusi bada kapioko seinaletika egin dute bi hizkuntzetan bi hizkuntzai hein bera emanez eta bi zinez elebitasun orekatuan eta zahez gain bada lurraldean den mugimendua eskola bizi behitzeko eta bada ere haugen haugazte gazten uh, eh, ajeran eh, eskorak duen eh, garrantzia, bereziki eskora baizik ez dakiten aurren harreran, eta bada ikuspegi hori, uh, xaharrena, baina bada ere ikuspegi zabalago bat eta lugaldean den dinamikan parte hartu nahi hori. Bururatzeko, hiru agdatzen inguruan, eh, behmatu dela lankidetza ofizialen gamberan eta eperen artian, lehenbiak aipatu ditugu, hiruagena da sensibilizatze lan bat gamberan parte hartzen duten trepresekin lan, sensibilizatzen lan horren erameiteko metodoa plantan ezagia duzu? Hodan, ez dugu oraindik dik eh, zehaztua, baina eh, epek badua arlo esperientzia pixkat, eta eh, sustatu edo sensibilizatu nahi ditugu enpresa horiaka eta hortaz aratago eh, eta entzuten bali badute enpresalari batzuk edo beste enpresalari edo eh, elkarte eta olako erakunde guztiak eskuararen erabilpenari. Denek baitute hizkuntza politikan ardura bat eskuararen presentzia eta garatzeko Ipar Euskal beraz eh, hor kasu hortan artesauak dira eta be, sensibilizatu nahi genituzke eskuararen erabiltzen haien dokumentuetan, faktura horrekontuetan, bizita txarteletan, eta autoetako, autoetako seinaletiketan. Horrek, denen, denek egiten balute indartiki bat eh, eskuararen eh, garatzeko, hori dena da hizkuntza politika horoko jaren mesederako. Behitz horiekin utziko dugu gure goizuntako solasaldia Joseba Egemundegi hoitaraziz Euskararen erakunde publikoko langile zirela. Milesker. Milesker zuai.